Što se tiče tih događaja, mi znamo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je čovjek koji nije govorio po hiru svome. I znamo da nije poznavao gajb. Dakle, nije poznavao neviđenu. Što se tiče poznavanja gajba, Allah subhanahu wa ta'ala kaže jes'alu kennasu ani sa'a pitaju te ljudi o sudnjem danu pa kaže kul innama ilmuha inda Allah reci znanje o sudnjem danu je kod Allaha subhanahu wa ta'ala dakle niko drugi ne zna gajb osim gospodar svjetova i Džibril alaihi salatu wasalam je pitao Muhammeda sallallahu alaihi sallam u poznatom hadisu od Omera radijallahu ta'ala an, pitao ga je o sudnjem danu kad će sudnji dan pa je rekao Muhammed sallallahu alaihi wasallam mel mes'ulu anha bi a'lami anisa'il upitani ne zna ništa više o tome od onoga koji ga pita. Dakle, niti Džibril, odabrani melek kod Allaha, Đalešanu, niti Muhammed s.a.s. kao odabrani poslanik, ne znaju gajb, ne znaju šta će se desiti. Ali nas je Resul sallallahu alejhi ve sellem obavijestio o preznacima sudnjeg dana i događajima koji će prethoditi sudnjem danu. I kaže uzvišeni: "Alimul gajbi fala yuzhiru ala gajbihi ahada." On je onaj koji poznaje nevidljivi svijet i ne otkriva to nikome osim svome poslaniku s kojim je zadovoljan ili onima od ljudi s kojima je on zadovoljan, to su njegovi poslanici. I u poznatom ajetu kaže uzvišeni, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنَ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَا Niko ništa od ilma, od znanja ne posjeduje, osim onoga što Allah Đelešanu hoće, što je Allah dao da ljudi saznaju. Dakle, govorit o tim predznacima sudnjega dana o kojem nas je obavijestio poslanik sa sellem, a jedan od tih predznaka jeste i upravo taj Armagedon koji smo najavili. Naime, Imam Ahmed bilježi hadis a također i drugi muhaddisi, od Abdullah ibn Amra ibn Asa, da je rekao, ja sam pisao sve što je Allahov poslanik sa selem izgovarao. Kad god bi se nađu kod poslanika, ja bi ponesi da zapišem sve što on govori. Pa su mi rekli Kurejšije, zašto to radiš? Zašto to radiš kad znaš da je poslanik sa selem čovjek? On govori i u ljutni, dakle u srđbi, i onda kad je raspoložen, kad je zadovoljan, pa sam kad je prestao. I rekao sam to Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, zbog čega ne pišem? A onda je on rekao, piši, tako mi Allaha iz mojih usta ne izlazi osim istina. Dakle, i u srđbi, i u raspoloženju, i u šali, i u zbili, govori samo istinu. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا On ne govori po hiru svome, to je objava koja mu se obznanjuje. I zato na osnovu ovih ajeta, odnosno saznanja da je on Allahov poslanik, kaže uzviši naređuje ummetu, naređuje svim ljudima, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ono što vam poslanik da to uzmite a ono što vam on zabrani to ostavite Buharija i Muslim bilježe hadis od Huzeife radijallahu ta'ala an da je rekao odžao nam je Resul sallallahu alaihi sallam hutbu u kojoj je govorio o događajima koji će se desiti u budućnosti odnosno o događajima koji će se desiti pred sudnji dan i ni jedan događaj nije izostavio a da ga nije spomenuo zapamtio ga je onaj koga je zapamtio, a zabore je onaj koji je zaboravio. Ili zna za njega onaj ko zna, ko je saznao za to, a ne zna onaj ko nije saznao za to. Muslim bilježi hadis od Ebu Zejda, Amra ibn Ahtaba, također, koji kaže, klanjao je Resul sallallahu alaihi ve sellem sa nama sabbah, a zatim se popeo na mimber i govorio nam je sve do podne. Učio je ezan za podne, klanjao nam je podne kao ima, ponovo se popeo na mimber i govorio sve do ikindije a zatim je klanjao kao imam i kindiju i onda se ponovo popeo na mimber, govori nam do akšama. Pogledajte kolika je bila jedna od hutbi Rasula s.a.v. Jedna hutba koja je trela cijeli dan. I kaže, podučio nas je onome što je bilo i što će biti i mi smo njegov govor naučili i zapamtili. U toj hutbi je govorio dakle o preznacima sudnjega dana. I ne ima ni jednog događaja koji se dogodio ili koji će se dogoditi, a da Muhammed s.a.v. nije o tem obavijestio umet a prije svega svoje ashabe. Dakle, poslanik sa sallam nas obavijesti o braćo i o ovome stanju u kojem se danas nalaze muslimani. I o poniženjima koja će snaći muslimane. I o svim događanjima, usponima i padovima ummeta. Pa znamo za hadis, sjetimo se na hadisa u Sahihajnu također, kada je kod Buharije muslima, od Ebu Hureyre, kada je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao slijedit sunnete ili običaje onih koji su bili prije vas, pedalj po pedalj ili stopu po stopu, sve dotle kad bi oni ušli u gušterovu rupu i bi za njima, pa su upitali ja Rasulallah, jesu li to židovi kršćani, rekao pa ko bi drugi bio. Dakle, da povežemo ono što je govorio poslanik sa selem, kako se to obistinilo, kako su nas muslimani krenuli stopama onih koji su bili prije njih od židova i kršćana, a u jednoj predaji stoji kada bi oni učinili zinalom sa svojom majkom i bi bi to učinili. Ili hadis, nama dobro poznat, koji bliže Ahmed Abu Davud od Saubana radijallahu ta'ala, da je rekao Resul sallallahu alaihi يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على سقعتها Bojim se da se oko vas ili da se na vas ne okome narodi, kao što se gladni ljudi okupljaju oko sofri ili gladne zvijeri oko plijena, pa su rekli, kalu, ava min killetin nahnu, je umejdin ja Rasulallah, jeli, Allahu poslaniče radi toga što će nas biti malo tada, pa kaže Allahu poslanik, kalla, walakinnakum je umejdin kathir, walakin gutha'un ka gutha'i sejl. Ne, naprotiv, vaš će biti puno, ali ćete biti poput pjene koju nosi voda. Mala yushikanna Allahu an yanzi'al mahaba min kulubi aduvikum. I Allah subhanahu wa ta'ala će iskorijeniti strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će vala yugzifanna fi kulubikum ul vahn, a u vaša srca će ubaciti vahn. O mal vahnu ja Rasulallah, a šta je to vahn o Allahu poslaniće? Pa je rekao Allahu poslanik, hubbu dunija wa karahijatul maut. Ljubav prema dunjalu koji preziranje smrti. Dakle, braćo, obavješteni nas je poslanik sallallahu alaihi veselem ovim crnim danima i iskušenjima koja će zadesiti muslimane, u koje će zapasti ummet, ali pobjeda Islama je, braćo, izvjesna. To je ono što želimo večeras da naglasimo. Ovo nije lažna nada. Ovo nije neko lažno obećanje. Pobjeda Islama je izvjesna s više strana. I njegova dominacija je jasna. Prije svega zato što to Allah tako hoće. Zato što je Allah zadovoljan samo sa Islamom. Zato što je Allah odabrao vjeru islam i nije zadovoljan da mu neko ibadet čini na drugi način osim onako kako nas je obavijestio poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I da se slijedi neko drugi osim Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I kada bi ova iskušenja u kojima se mi nalazimo danas i koja su prošle prijašnje generacije bila još teža hiljadu puta, pobjeda je islamu. Dakle, zato što je Allah subhanahu wa ta'ala tvorac svega i on je zadovoljan samo sa islamom i islam će sigurno pobijediti to nema nikakve sumnje. I zato što Allah subhanahu wa ta'ala sa dva harfa, kako kažu islamski učenjaci sa kafom i nunom, stvara i radi što hoće, stvara i rastvara, kaže samo za nešto kad hoće da se desi kun feja kun, budi, budi i biva. To je prvo što sam želio da kažem u uvodu. Drugo, jedan od preznaka sudnjega dana jeste dakle velika bitka. Velika bitka koja se doduše u muslimanskim knjigama, u hadisima ne spominje kao Armagedon, ali se spominje u židovskim i kršćanskim knjigama kao Armagedon, o čemu ćemo kasnije čuti. Rasul sallallahu alejhi ve sellem je obavijestio ummet braćo da će prije velike bitke biti hudne. A šta znači hudne? Da će biti primirje, odnosno sklopiće savez muslimani s kim? Muslimani će sklopiti savez i primirje sa Rimljanima. A ko su Rimljani? Često puta se spomenju u hadisima i u našem razgovoru međusobno, a rimljani. A ko su danas rimljani? Amerikanci i europljani. I takav savez, odnosno takvo primirje, zar se već nije dogodilo? Zar danas muslimanski svijet u cijelini nije potpisao takvo primirje? I poslani sa selem u hadisu koji bilježi Buhari i drugi od Aufa ibn Malika, kaže Aufa ibn Maliku, broj šestero pred sudnji dan – Šta je to šestero što se desiti pred sudnjih dan? Pa kaže poslanik sa selem, moja smrt. Jer smrt poslanika sa selem je predznak sudnjega dana. Posle njega nema više poslanika. I to je jedan od velikih predznaka sudnjega dana. Ili jedan od većih predznaka sudnjega dana. Zatim šta? Osvajanje kuca koji se desilo kada? Za vrijeme Omera radijallahu ta'ala, kada su muslimani osvojili kuc. Zatim, kuga koja će od vas mnogi usmrtiti i pozobati, koja se također desila u Šamu i odnijela je mnoge živote, živote mnogih ashaba, naše hađije koje prolaze tim područjem, svraćaju na ta mjesta, na grobu Bejdullah ibn Đarraha, zatim Muaz ibn Džebela i drugih ashaba. Zatim, četvrta stvar, obilje i metka tako da će čovjeku kojem bude dato stotinu dinara, stotinu zlatnika, bit će srdit isto kao i prije toga nego što mu dao. Pa kažu, sam zbog čega, a to se danas desilo mogu biti dva razloga. Da li zbog toga će biti visok standard života, pa neće čovjek moći za ti 100 dinara kupiti možda ni kilu hljeba ili kilu banana, ili radi toga što će čovjek sam posle biti nezadovoljan. Vlada će nezadovoljstvo kod ljudi u njihovim dušama, tako da će biti nezadovoljan s tim, pa makar mu dao još toliko. Zatim peta stvar, fitna koja neće ostaviti ni jednu arapsku kuću. Poslanica se na ovdje kaže arapsku kuću. Ni jednu arapsku kuću, a da neće ući u nju. I savremeni islamski učenjaci, komentarišući ovaj dio hadisa, mnogi od njih kažu da su to ova savremena tehnička sredstva, kao što je televizor, video, internet i tako dalje. Ne aparati kao aparati, nego program koji se na njima gleda. A posebno u arapskom svijetu, koji je daleko bogatiji, puno bogatiji od, od nas ovdje, gdje se nude te stvari na velika vrata. I zaista je tako. Čovjek danas, mlad insan, bio mlad, bio star, nije bitno, ali posebno omladina, ne mora izaći iz kuće svoje iza svoga stola i kompjutera, a da bude najveći pokvarenjak. Da se pokvari do dna. Šta se sve nudi na internetu? Od pornografije, od zla raznoraznih vrsta, od, od pokvarenosti i tako dalje. A također televizor. Dakle, to je ta fitna za koju kažu islamski učenjaci i objašnjava je hadis poslanika sada selne. Šesta stvar. Primjer je između Rimljana i muslimana koje će prekršiti Rimljani. Koje će prekršiti Rimljani, a to je njihov običaj. To je njihov običaj i to je njihova osobina. I okupit se protiv vas pod 80 zastava, a pod svakom zastavom će biti koliko? 12.000 vojnika. Imam Ahmed je Budavud, braćo, bilježe hadis sa sahih senedom, gdje kaže poslanik se selem, sklopit ćete primjere s Rimljanima i borit ćete se, vi i oni, protiv njihovog neprijatelja. Muslimani i Rimljani. Nije poslanik sa rekao protiv vašeg neprijatelja, nego aduven min vara ihim, neprijatelj od njih, dakle protiv njihovog neprijatelja. I pobjedit ćete ih i osvojit ćete veliki plin. Doći ćete do jedne doline plodne i onda će jedan od Rimljana podići krst nakon te bitke, a to je Armagedon. Bitka u kojoj će muslimani i Rimljani učestvovati zajedno protiv ovog nekog neprijatelja. Neprijatelja Rimljana i pobjedit će zajednički osvojiti ogroman ratni plijen i onda će jedan od Rimljana podići krst i reći će pobjedio je krst pa će jedan muslimana ubiti ovog rimljanina i reći mi se nismo za to borili. E tada će oni prekršiti ovo primjer. I jednom hadisu, mada je u njemu ima slabost, da'af, dakle hadis je dajiv kod Ahmeda, se spominje da je poslanik sa sve rekao da će se rimljani nakon te bitke, dakle nakon Armagedona, za vrijeme koliko žena nosi svoj plod u utrobi, okupiti protiv muslimana. Dakle, nakon što izdaju muslimane, odnosno prekrše taj ugovor zbog ubistva ovog njihovog čovjeka, okupit će se protiv muslimana. Ko je neprijatelj protiv koje će se muslimani ratovati zajedno s Rimljanima? Dokaza za to ko su ovi neprijatelji protiv koji se boriti Rimljani muslimani zajedno na jednoj strani? Nema. Da li su to teroristi protiv koji se danas digo čitav svijet i muslimani i Rimljani? Svi su se okupili protiv terorista iz muslimanskih redova. Iskopili su savez da se bore protiv njih. Moguće da smo i mi. Zatim, Jesu li to kinezi i japanci, ili su to rusi, ili su šije, ili su židovi, Allah zna najbolje. Ono što je jasno, jasno je da Ehlul Kitabije vjeruju u potpunosti u bitku kod Armagedona, kako oni nazivaju dakle tu bitku u svojim knjigama. Armagedon je hebrejska riječ koja sadrži dvije riječi. Ar i Magedon. Ar znači uzvišenje ili brdo, a Magedon znači dolina. I ona se nalazi u Palestini i u njihovoj knjizi Apokalipsi, to je onaj dodatak njihovom Talmudu židovskom, stoji doslovce ovako. Iskupit će se vojske čitavog svijeta na mjestu koje se zove Armagedon. I Reagan, bivši predsjednik Amerike, ako ste čitali i pratili, govorio, ove naše generacije su generacije koje će sigurno dočekati bitku kod Armagedona. Dakle, oni su uveliko govorili o tome i stalno govori. I kraj svijeta se neminovno veže za ovu bitku kod Armagedona, koja će dakle desiti u Palestini, a također za tu bitku se veže i silazak Isa i Selama, odnosno pojavu Mehdija. A šta će se desiti nakon Armagedona? To je nakon bitke u kojoj će muslimani zajedno sa rimljanima boriti se protiv neprijatelja sa druge strane. Spomenut ćemo neke hadise koji govore o tome šta će se nakon toga desiti. U ovome vaktu će se desiti, braćo, nešto što je Allah subhanahu wa ta'ala odredio 50.000 godina prije stvaranja čovjeka. Dakle, ono što je kaderski određeno što se ne može izbjeći. Kao što je Allah odredio da dođu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kao posljednji Allahov poslanik. Kao što je Allah odredio da se pojavi jeđuđ i međuđ. Da se pojavi sunce sa zapada kao veliki preznak sudnjega dana. Takođe je Allah subhanahu wa ta'ala odredio pojavu Mehdija. Dakle, čovjek koji će se pojaviti bez njegovog tijenja i bez njegove volje i bez toga da on zna da će on biti Mehdi. Dakle, to nije njegov izbor. To je izbor gospodara svjetova. Jel Muhammed sallallahu alejhi ve sellem znao u 20. da će biti poslanik? Nije znao. Tako isto i Mehdi neće znat da je on taj koga je Allah subhanahu odabrao da povede muslimane u borbu protiv širka, protiv kufra, protiv neprijatelja islama. Dakle, to je kadarska stvar. Imam Ahmed bilježi hadis od Ali radijallahu ta'ala koji kaže da je rekao poslanik sallallahu alejhi Mehdi je od nas ehul bejta, Allah će popraviti njegovo stanje preko noći. Imam Albani i Ahmed Šakir kažu da je ovaj hadis sahih. Dakle, to znači da ćemo mi u to vrijeme, ako mi dočekamo to, da će ljudi zanočiti na veće, a izutra će sva sredstva informisanja, ako i tada bude moguća, govoriti o pojavi Mehdija. Pojavio se Mehdi koji poziva kod Kjave ljude da mu daju bejo, da povede ummet u vremenu smutnje, u vremenu fitne, da izbavi ljude iz te smutnje i fitne, da zemlju očisti od pogani, da zemlju ispuni pravdom i pravičnošću kao što je bila ispunjena nepravdom. Dakle, Ahmed od Huzeife sa sahih sedom bilježi da je poslanik sa sam rekao, nubuvet će biti onoliko koliko Allah hoće. Dakle, vlada će Allahov zakon na temeljima nubuveta, na temeljima poslanstva. Zatim će podi, biti podignut. Pa će vladati hilafet na temeljima nubuveta koliko Allah hoće. Koliko je vladao tada? Vladao je za vrijeme četvorice pravednih halifa. Zatim će ga Allah podići pa će vladati kraljevine koliko Allah bude htio. A zatim će vladati tiranija koliko Allah bude htio i nakon toga će, pa će Allah podići tiraniju, vladati ponovo hilafet na temeljima nubuvata. U vrijeme koje? U vrijeme imama Mehdija. A Taberani i Tirmizi ibn Hibban ibn Mađe i Hakim prenose hadis koji je sahi od Sejda al-Hudrija, gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem zemlja će se ispuniti nepravdom i nasiljem a kada se to desi Allah će poslati čovjeka od mene njegovo ime je kao i moje ime i ime njegovog oca je kao ime moga oca on će ispuniti zemlju pravdom kao što je ispunjena nepravdom i nasiljem kako ćemo znati braćo da je to pravi mehdi mi znate da je bilo dosta ljudi koji su se proglašavali mehdijem 70. neke godine je znate da su francuske trupe napale Meku zbog toga navodno se pojavio Mehdi koji je u našem vaktu bilo, nedavno bilo pa su onda pustili vodu kod Kabe i struju pustili u vodu da je sav svijet poginuo koji je bio oko Kabe. Masa svijeta izginula. I mnogi drugi, a posebno danas. Pa neki kažu, evo sama je Mehdi, ako nije on, nema ko drugi biti. Pa ovi kažu, ova je, pa ona i tako dalje. Ima razni priča, a posebno vremena iskušenja i fitni. Mi ne pričamo zbog toga što ne znamo šta ćemo. Iskušenje nas popala, e čekamo da nam neko dođe. Jedan čovjek neće učiniti ništa nego mora se pripremiti teren za tog čovjeka. Mora ga podržati vojske, mora ga podržati muslimani. A muslimani su uvijek, kako kaže jedan od islamskih učenjaka, uvijek najviše pričalo o Mehdi onda kad su bili najslabiji. Španija bila toliko vjekova muslimanska, e kad su kršćani ušli, a muslimani se pokvarili, odali se svim mogućim porocima, onda su kad mnogi od njih govorili, e doće Mehdi pa ćemo mi njih poraziti. A imali su vlast. Dakle, mi ne govorimo zbog toga o Mehdi. Ali hoćemo da upozorimo na to koji je znak da taj Mehdi koji se pojavi je to pravi Mehdi koji je najavio Resul sallallahu alaihi sallam. Jedan vidljiv znak koji je bilježi Buharija i Muslim. Od Aisha radijallahu ta'ala anha da je rekla jedno veće je usnu Muhammed sallallahu alaihi sallam dok je bio sa mnom napravio takav pokret od kojeg sam se ja prepala. I nikada nije prije napravio takav pokret. Nikada. Pa sam ga pitala ja Rasulallah šta to znači? Šta znači taj pokret? A on je rekao čudim se vojskama koji su krenuli na čovjeka iz Kurejša koji je okupio ljude kod Kaabe Allah će dati da ova vojska, kaže poslanik sallallahu alejhi ve propadne u zemlju. Ta vojska kad se čuje da se pojavio Mehdi, krenuće ljudi sa svih strana da ga napadnu ili da mu daju bejo. I jedni i drugi će krenuti. Čudim se vojski koja je krenula protiv Mehdija, protiv čovjeka koji se pojavio iz Kurejša, koji okupio ljude kod Kabe i poziva ih u džihad. Pa je rekla Iša, ja Rasulallah, putovanje spaja ljude, a različitih nijeta. Jedni su pošli da mu daju beju, kako se došlo, drugi pošli da, da se bore protiv njega. Zašto da svi stradaju? Kada je poslanik sa srlem, stradat će svi, svi će propast u zemlju, a na sudnjem danu će biti proželjeni po svojim nijetima. Ako si pošao da daš beju, na sudnjem danu će se to znat i ti si u džennetu, inša Uspio to ostvariti na donjalo ili ne uspio? A ako si pošao da se boriš protiv Mehdija, čekate vatra. Znači da si na strani onih nedo Allah koji su krenuli da se bore protiv Islama. A kod muslima stoji njegove predaji da će ostati jedna grupa ljudi koja će obavijestiti o tome šta se desilo. Čak neki islamski učenjaci kažu da će zemlja propast, kako je poslanik se sedem to opisao, na onom mjestu gdje se nalaze sad američke baze u Saudijskoj Arabiji, gdje se nalazi nevjernička vojska. Allah zna najbolje otprilike, tu je to mjesto. Dakle, i dolazit će muslimani sa svih strana da dadnu beju na pokornost ovome emiru, odnosno imamu. Šta se posle toga desiti? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas obavještava u detalje ima čak učenjaka islamskih koji su u detalje poredali na osnovu predaja šta će se sve dešavati. Poredali dakle te velike i male preznake sudnjega dana. Poslije toga će dakle nevjernici objaviti rat Mehdiju. I onima koji će ga priznati i Mehdi će voditi mnoge bitke i nijednu neće izgubiti. I to će biti bitke, kako stoji zapisano, najteže bitke u istoriji čovječanstva. Protiv koga će se boriti sve Mehdi? Koje će bitke voditi? imam muslim bilježi hadis od Nafija ibn Utbeta, da je rekao Resul sallallahu alaihi ve sellem, najprije će se Mehdi boriti protiv Arapa, pa će Allah Đelešanohu dati pobjedu na njegovim rukama i svi će se Arapi vratiti u Islam. Kao što je Ebu Bekr vodio bitku protiv Arapa koji su bili pomurtedili. Dakle, svi će se vratiti ispravnoj akidi. Zatim će se boriti protiv Perzijanaca. A ko su Perzijanci? Iranci današnji. Kada vide da to nije Mehdi, kojeg su oni čekali, koji se sakrio negdje tamo u tunelu, onda će se boriti protiv njega. I Allah će mu dati pobjedu protiv njih. Zatim će se boriti protiv Rimljana. Borit će se poslije toga protiv Rimljana i pobjedit će Rimljane. Zatim će se boriti protiv Dajjala i pobjediti ga. Dakle, Dajjala će ubiti Isala Isala. Dakle, ovo su najvažnije bitke u istoriji čovječanstva. Ima muslim bilježi da je Buhureyre hadis, u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve neće nastupiti sudnji dan dok Rimljani ne dođu do Ameka i Dabika u Šamu u Siriji. To su dva mjesta. Amek, gdje se nalazi Amek? Danas postoji poznato svim Arapima, svim ljudima koji su putovali u Šam, koji su tamo studirali i tako dalje. A naši stari možda se sjećaju pjesme koja se kod nas u Bosni pjevala Vlah Turčina potjera do Amakega dotjera. Sjećate se te pjesme neki stari? Ono? zato što je naša ulema prenosila te hadise o Dejjalu, o Mehdi, o tim bitkama i onda su ispjeli pjesme u duhu tih preznaka sunnjega dana. Neće nastupiti sudnji dan dakle, dok ne, rimljani ne dođu do ovog mjesta Ameka, a to su dva mjesta blizu Halepa. U Siriji, dakle između Halepa i Antakije u Turskoj. Okupit će se tu rimljani uglavnom. Njihova najveća vojska. I izići će pred njih vojska iz Medine, kaže poslanica selene. Najbolji ljudi toga vremena. I kada iziđu u boj, reći će Rimljani tada, muslimanima, pustite nas da se mi obračunamo sa ovim našim izdajnicima, sa ljudima iz naših redova. Ko su oni? Muslimani, Rimljani koji su primili islam. Da li će to biti naše generacije koji su davno primili islam, koji su živjeli u islamu, ali u Europi, odnosno u Americi, ili Rimljani koji će neposredno prije toga primiti islam, Allah najbolje zna. Ali evo vidimo danas da se Amerika zabavila i američka sredstva informisanja govori o jednom slučaju. To će biti ljudi poput John Walkera, jel? Primio islam čovjek i otišao u Afganistan da ratuje s talibanima. I Allah je dao da ga zarobe Amerikanci. Ljudi iz čije države je on. I vodi sad protiv protiv njega. Ali ono što njih zanima posebno i što ne mogu da se napide nikako jeste zašto je napustio njihovu kulturu civilizaciju. Zašto je izdao svoju državu? Zašto je izdao svoju vjeru? Pa mu nude razna rješenja samo kako bi to sve pogazio kako... Ne, ne, on ne odustaje od toga. On ne odustaje od toga. On sasvim mirno kaže i borio sam se zato što ja muslima. I to su moja braća. To su moja braća, a ne vi. A vaša kultura, vaša civilizacija, to ti sveži mačku za ribu. Od toga se ne živi i čovjek neće imati od toga korist nikom na sudnjem danu. Pa imaš je korist od onoga što bude uradio dobra u ime Allaha, Đalešana, dakle, ako bude istini sredbenik Islama. Dakle, tada će se okupiti i reći će muslimani, ovi iz Medine, dakle ova vojska, ne, mi vama nećemo prepustiti našu braću. To je ta islamska veza. Bez obzira ko si, bio ti bugarin, bio rumun, bio amerikanac, islamska veza je ono što povezuje ljude i ona je najjača. Dakle, pa će oni reći, vallah, nećemo vas prepustiti da se borite vi protiv muslimana, da mi ne učestvujemo u njihovoj odbrani. Nastaće bitka u kojoj će jedna trećina muslimanske vojske pobjeći s fronta. Biće žestoka bitka, opasna, teška. Kaže poslana Selem, to je vojska koju Allah nikad taubu neće primiti. Nikad Allah neće taubu primiti, do Allah da budemo u toj vojski. Izići će druga trećina i bit će svi ubijeni, svi će poginu. Kaže poslana Selem, to su najbolji šehidi kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I treća trećina, kad iziđe, pobjedit će Rimljane, odnosno Amerikance i Europljane. Allah će im dati pobjedu i kad ta skupina neće biti više nikada izložena nikakvoj fitni do sudnjega dana. To će biti najveća fitna i najveće iskušenje. Najveće iskušenje za njih. U drugoj predaji stoji o crvenom vjetru koji se pojavio u vrijeme Abdullah ibn Mas'uda pa je došao čovjek iz Tajifa trčeći, a Abdullah ibn Mas'ud je ležao pored Kabe i došao i rekao ja je Mes'ud, ja je Mes'ud, nastupio je sudnji dan, nastupio je sudnji dan. Pa kaže šta je bilo, kaže pojavio se crveni vjetar, kaže ovo je veliki preznak sudnjega dana. Kaže Abdullah Mes'ud pogleda što je ilm, što je učenja. Ashab poslanika se ustao i kaže neće nastupiti. Poslanik se nas obavijestio da neće nastupiti sudnji dan dok ne dođe vrijeme u kom se neće dijeliti miras, ostavština i niko se neće radovati ratnom plijenu i dalje malo poduži hadis, zašto neće radovati ratnom plijenu? Evo, posle ovih bitaka, ima predaje u kojima stoji da će ostati od 1001. Čemu će se radovati kad bude sam na bojnom polju? Da mu ostaviš sve i kome će dijeliti miraz? Dakle, to će biti bitke koje će uzeti mnogo mnogobrojne živote. Ali je bitno da je to bitka između istine i laži. I musliman zna da će svakako umriti poginuo u ovoj bitci ili umro na svojoj postelji, inšallah njega čeka nagrada kod Allaha Đelešanu. Dakle, i bit će poraženi Amerikanci, odnosno Evropljani, odnosno Rimljani, bez obzira njihovu tehniku i njihov napredak, i bit će osvojen Konstantinopolis, odnosno cari grad, bez borbi. Kako kaže Resul Salve Sve, neće nastupiti sudnji dan dok 70.000, 70.000 od Benu Ishaka ne osvoje Konstantinopolis u hadisu kad je pitao ashabe, znate li vi za grad čija jedna, jedan dio na kopnu, jedan dio na moru? Kaj znamo, ja Rasulallah. Kaj neće nastupiti sudnji dan dok se 70.000 Benu Ishaaka. Ko su Benu Ishaaka? Sinovi Ishaaka. Nisu to židovi. Mi smo svi Benu Ishaaka. Evropljani, Rimljani, dakle muslimani koji će kasnije primiti islam. potom se Ishaaka, a ne Ismaila. Dakle, krenut će ta vojska muslimanska i samo će kazati jedan put La ilaha illallahu, Allahu akbar i pašće onaj dio koji je na moru. Zatim će kada drugi put to isto i pašće onaj dio koji je na kopnu. I treći put će ta vojska ući povedonosno u taj grad. A dakle što tiče venu iz Haka, kaže Ibn Hajar Eskalani, to su također dakle rimeni koji će primiti islam prije toga, neposredno ili puno prije toga. A što se tiče zadnje bitke koji će voditi Mehdi, to će biti bitka protiv najgorih stvorenja na zemlji, a to su židovi. Ima muslim bilježi od Ebu Hureyre, da je, posljedno sam rekao, neće nastupiti sudnji dan dok se ne sukobe muslimani i židovi. I muslimani će pobediti židove, a tada će i kamen i drvo govoriti o muslimanu, o Abdallah, evo židova za mnom, dođi i ubij ga. Osim drveta Garkad, to je židovsko drvo, ono neće govoriti. A vidjeli se na televiziji i u novinama se čitali da oni to javno sade drvo, garkad. I ovo već preziđuju Jerusalem, pravi onaj svoj najavljeni 11 km dug zid između muslimanskog dijela i ovog kojeg su oni osvojili, odnosno zauzeli silom. I izaći je židovi da pomognu Deđala, pa će biti poražen Deđal i njegova vojska i Isala i Islana će ubiti Deđala. To je dakle slijed i izhod događaja na kraju pobjeđuje islam, kako kaže uzvišeni, yuridun al yutfi'u nur Allahi bi afwahihim, wallahu mutimmu nurihi walau karihal al-kafirun. Oni žele da utrnu Allahovo svjetlo, ali Allah hoće da upotpuni svoje svjetlo, makar to bilo krivo nevjernicima i munaficima. Na kraju da kažem nekoliko stvari vezano za sve ove događaje. Mi ne smijemo sebi dozvoliti da živimo u nadi bez rada. Bez rada za ovu vjeru i bez žrtve za ovu vjeru. Tako postupaju samo neznalice. Dakle, oni koji čekaju da se pojavi Mehdi i Isa i sam da riješe probleme ummeta. Sada kad bi se pojavili i oni uspostavili islamsku državu, kogod nije učestvovao u tome, on neće imati nagrade. To je jednostavna logika. A zato, prije svega, dakle, trebamo jačati svoj iman i osloniti se na Allaha Đelešanu. Zatim, mora svako od nas, bez obzira kakav posao radio, ne mora biti zvanično nekakav dajija, učenjak islamski i tako dalje, mora učiti šerijat. Zašto, braćo? Zato što je neznanje izvor najveće smutnje i fitne. I što neznanje čovjeka može izvesti iz vjere. Kako? Sjetite se hadisa u kojem kaže poslanje Selem, doći će Dejjal mladiću jednom, mladiću muslimanu. I reče, vidiš da sam ja Bog. Ko ne vjerujem, kako si ti Bog? A šta kako te oživim oca i majku? Hoću onda vjerovat da sam Bog? Pa e, ja hoću. I pojavit se dva šeitana. Jedan u obliku oca, drugi u obliku njegove majke. I on će učiniti seždu Dejjalu. Dakle, džehl je izvor smutnje koji može odvesti čovjeka, dakle, u nevjerstvo, u kufr i vječno u džehenne. Zatim, priprema bogobojaznosti, priprema dobrih dijela i priprema za ahire i stalni i čtihad, borba protiv svoga nefsa, protiv svoje duše, protiv strasti, sabur na svim mogućim iskušenjima, kroz ibadet, kroz dovu Allahu subhanahu wa ta'ala i rad za vjeru. A rad i pokušaj da se situacija promijeni, bez toga nema uspjeha. Dakle, i stalna aktivnost, kako je rekao Resul Sala Selem, pogledajte, zaista u svakom njegovom hadisu, u svako njegov riječi velika pouka. Kad kaže poslanik Sala Selem, kada bi nastupio sudnji dan, već nastupa sudnji dan, ostvarili se svi veliki i mali prezna njega dana, a neko od vas ima u ruci sadnicu, sadnicu, i ako može, ako uspije da je zasadi prije nego što se sve sruši, neka je zasadi. Ko će jesti vana te plodove? Ko će jesti te plodove? Ma nemoj pitati za to nego tvoje da radiš, makar nastupi u sudnji dan. Sad će nastupi sudnji dan, ali radi, budi aktivan, vjernik ne smije biti pasivan. Nije posljedno sam rekao, neka klanja namaz tada. Ne, ništa od ibadeta nije spomenuo, od onih naredi, fardova. Hoće da posakne muslimana na aktivnost. Stalni rad i žrtvu za ovu vjeru. I da budeš uvijek koristan član društva. Takvi su bili ashabi i na takvim temeljima je se sasvim odgojio ashabe i zato su uspjeli. Zato molim Allah subhanahu wa ta'ala da ispravno razumijemo vjeru. Da razumijemo Kur'an i sunnet onako kako su ga razumijeli ashabi i da ga praktikujemo i živimo po njemu kako su živjeli ashabi, tabini, oni koji su nas pretikli u dobru.